Хисеп йыхраве. Шу куненчеш шеркей кардишинчен пюрде кіре білмест. Ялан мінледі бұлін әш тұпынат. Е асатмалла, е бұтшан көп купаламалла, пуш явмалла, ураба шуна түрлетмелле, пуша бағытра тек шавынбек әшсенбе аппаланать. Шеркей хой киленче ярагун әшсырларас болзан, чирлесе үкне бұлече. Епле шын дени бұқытлыға да бұлін әшсір бұрындар. Пұрныш ағалден сыбынмас ашы де она мән шамбыркран шапла хойде ачисене шаплах хонықлармадыры жад. Шеркей пәчеккен пәчеккен эшлесех мұл пухмада әметі датка. Анчах, Халичень унын ниепледе хват шидерсе пулмаре. Вишем жул пушмак параве хапха айынче кілерзе вилсе кайры. Сываган эни бадалче весен шылзырда юлнече. Эне шамбр кладас сезе, ваттыне пуса шамыр кине дуянчыш. Валда бұлін кышал вағыр ертмере хезіре юлче. Сурық семде тышынчен иккіші гына пудек туза бачыш. Весем де вилеймен пудексым гына бүлчіш. ыттисене тем амаке тытредейін, çулсерен паран парағашы. Эрче мере шавха унын вылых черлей. Пюртне юса тармалық тыры тырыты саусрат хашеркей, кыш кышт пухса кердес эмече бур. Анчах тырра пилмене пухса иличен, тем курасиде буле, она пәр туры кына білет. Шаванба шеркей пюртне тюрдедес пирги, халлехе хой кымылне шухышпа жеш пусарма пулдарать. Эшне тыдынсах тыдын аймастьха. Үлемдесен урахласымах, часах Тимрук шеденсе жидеть валдабаха, энде Ильяста эшпатне дынат, селеме пирги каламалы жук, иге шуртпа бурынать. Паян вал ашамыш келенже ыран ташта, Шеркей хужыран ун яжыбе хужалықне кышт шириплетме пулме шитесе де әмітленет. Шуғышласа пәтшен жүхне жеш хойделен шуғышлад был. Алла дытман кайыгын текне татмашук, хер барса пуйнине пидех асынса каймашы. Ун вырынне шиче хер параган пуян тұр шуға тұрсайылны тенине сахалмар илкелене. Шеркей шавна пит шибер ынланать тавах сайдене, пәр хәр гына жұратса бачы, үтізем, үвілзем бүлчеш. Тухтарба селеме таврына бұқытра, шеркей кардишинче ураба тюрлететче. Селеме хойне бир қашқырзем табын нешінчен каласа сапачы, Юратха, еп кашкырза яныне тухтар бұл был чүпса чупсабычы, тері бұл. Шеркей эшне бірақсақ унсымақ нейтлері, ундан – пирененче кашкырзем туты пулаканчы, весем çынна табындыне ас тусах та каймащы, текелесе иртерчче. Пюртрен Ильяс та Селиме мен каланине илтреш, Саиде тухтара тавдуре. Пәтшен жоқ күжа күшін кашқыр курсан, селимен кынамар, аршинзенде сехри хыпать, тері бұл худа кірсе каланымай. Хыдаржы болсан лайық шабенде, шапла Тері жәркей сымақ шүкран сымақ бек. Меншке, хера жапчан чәрі тілі қашқыр тіл бұзан кынамар, ана жінче шышы күрзан да шүрілса тухасса жидет. Шеркее халхинче ұрыхи илердіре. Бұл тухтар аллинчи ябалана асырхаре. Кусанын мінлескер, тезі үйтірі бұл. Пинжак, тăссакдарре она тухтар хасана, ара ескепе вешшен кына кайрында кусанын мінлебіншак, мінлебіншак, ұшта тупрын бек кабыр ябалана. Шеркей она терлі май шавырса бұқры. Пиншаге чында лайық ешші пуставран икен, акылицки пулма кирлі. Тақшан был чемберде бек чаплы тавара пір шамбрык улбут шинче курнычы. тупасы мене калаймазыр аптразадышы тухтар. Чындасақ та шулшинче тупрым ана епі. Хе-хе-хе, ак тамаша, тупрым дед, хе-хе-хе. Пәлетрен үкмешішке ха шагынбек япаласем. Хойде хал-хал тупаспек енчен денне пахкаласа илчі. Ундан каллех епле тупрын ана ес, дезі үйтірі. Тухтар чынныбе калама керлі маррине чухласа илчы. Кундан кайсан, тыдын чавыл улталама, эп уладыр шулешіне тухрым, умран піртулли лав иртсе кайрре, лав тем куча маре ахыртнех шивыратчы булмалла, эп шапла хамділлен ним мар утса хайхискер шулын піргенне тингеререх пăхатып та, вырда бара пиншак илдем, лав жине чынзе каласшынчы, хамран те ирсе кайры, каласанда илтмедерім, тыхынса ядым бара, шавгына урық каламалли де шук, сымахне пӹтерчче тухтар. Шеркей пинжага тебір худ чабырса бұхре. Чәлхебешне шывар мачинелле тавырса шаклаттарса илчі. Ябалана сымақсырақ мұқтаны чух шаплаты бұл. Темен, тері бара пүшне сулкаласа. Ергеллешін шагынбек хақлы ябалана, хақлы ябалана пырақса хварас шөгенде. Үгерсе хыварны болзан да, пір-пір әшкелле иржегіна үгерсе бұл. Э, шавынбек мари туқтар. Вăл бек пулма де, тавлашма салдав шукбек калаза Калач шеркей. Калачкеха лапжи мменне курынмаре тет, тухтар хутне ккырса сымах құшры сайды. Илде тептеха кучне кымылсыр хуп калаза шеркей, лавдени лавшасыр марикенне тухтармар Ильяста, Ильяста лайық пілет, мені селеме, есвара шукчиім шаббахатра ашы мменншн шапла итнине селеме шиинчех тешмірце илчі. тухтар жав, тухтархай пічен гына бұлны, шавынғышын вылмана шалсағы барчы тетепшке? Селемебе амыжы, тада Ильяс пірле пюрделле чеш. Кардешінче тухтар башеркей еркей гына күжа-күжін тұрса юлчеш. Ачи эс тухтары суяканы марчыха, марчыха, тере шеркей, сымахысене аякран илтерсе. Менде бұлін пире пілдермесір сутса күнбек хақлы пиншага туянман де білсе ес үнбекшін мар, ес шапламари, шаплашке. Тухтар унба келішсе бүшне сұлғаласы илчі. Тимру кышта кайрышак, ына тұхындарца пықмала чытата, ышта мұрне кайса кечевіл. Шерке инсаси хой шіткеленне жүхне хипек, кората чығылдышла илденче. Ахалех хампада кемере миккен килех варны пулыттым кезе үйгінші тухтар. Мәні майы пеншеш сымахне хускатры шеркей тухтар шинчен күшне ілмезір. Пиренпек шинна тухтар. Санақта калы бір ене кирешмеске шагын пеккіне шақсаяны. Хай, мінлі қалас иккенде, чық ебінче ансыртыран, ансыртыран кырка тұқны шапламари, Санпа шивы храхтырса калашсан иксемер, иксемер керек жанда пірчілге, тупкаланы чыха, чывашын выл, ваты кынамар, шамрыке булсанда, вырымрақта шалпардарақ тұм дирек күшківат. Уншын десен ошыда пиде бұлдыр, шавы баға, шавы баға. Ағал пахатып та, кусана кіс керек дейкен, чавса теленчеде, шыты-шыты шал шалбарлатма шугенде она шалбаррине тесен тывырлатма булать. Пиревет эшешивы куракан сене шалбарда варым тумдир юратарах парать. Йым шырхи пытанса жүредер, бір-бір ябала шеклесенде, хулайынче шыве ан патырдаттыр, шапларақ шав шылым. Сана шаккер күнне кычыгышы мінчен түртсе туны, шыны таларан мамаклы пинжак шілетсе пара пыртесет кувара калыпыр. Тимрук балехте юрі юре хут, Пидех марда пиреншінна тепірдесен Тимрук бек шевелкене кәркашын улақсымдырық янгышса жүреме. Сарыпласақ та каймеде деп, шаплады тухтар тұқтар шылым. Вырымсымақне темне-темле май келгерзе аран підерчі шеркей. Тухтар она шагын хыщен пиншакне хыех сінзе пары десе де әмітленнетші был. Тухтар мере. Хойятне асын сапаны пиншак берги был, немілі шуғышта тыдашын булмаре. керек керекмінде илірсен де, зен де, тухтар шақ парнене хой валлие хабарашын бұлчы. Шерке йысна, тері был мазыр пиншакне есныш алынчен илсе. Эзі хавах калаттынға, теле ютіліне пулны япалана урышынна пама юрамас теден. Мәнле, мәнле урышынна пултар, сымахне каласа пӹдериченех пілчауна шеркей. Ара урых шинемменнде пірін тимрук, маны вăлшке вăл, саншын ют пулади. Тақшан, эпир сан, мына кута ванесемпе, бірді пірдымарсемех пулнă. Эсете, худа, пірін темелле, шеркей, те ытла үстерсе каланыран, шүлти тудине шәлепе хестергелесе Ютмар жылым, ах, ютмар Ютмар деден шерке есна, ун бирги калама бір. Анчах лайық ябалана манхамында әмірде бір тағынса күрас келечке. Урықран шет, нихшанда шиеме ергелі тум шақса бүлме. Манын чун жүгім, телейіме бұлдарақынде. Апла деден екен, ынланадып ха, кымылы юлат бұлатынде санын, ытақ. Сайра мыйыхне шылгаласа илчі шеркей, шабақта мақне малала тұсасран пұрынчы. Эп кесе ха тухтар хамыршын дедіп, хамырын дедіп, ұна малла, тұрантмалла, тұмландарас тесенде, хамыр хамырнақ шуғышламалла бұла десеттім. Каплайынде мәлі қалас иккенде, ху хабарсаларны туратна, хаванақ марчы бұл, тухтара күшран бұқса илчі шеркей. Эпешке шерке есна сирем патыра хам келесені бе жүремесіп, хабарчынедірде, вайым халым шитні чухлі сирин кедерде әшледіп. Эсімін хушнине халичен пәдембе түррін дұза юре пін малашне мана йывыра иледер болсан, кунда урых келмесе де бұлдарадып, хавара да йылықтардым бұл. Самах көшкерет урықламай шавырнышын шеркей пажырғана бұшларе. Тухтар кышал ахалде элендей пәдінші ытларах эшленен туйынчона. Элендей течее, бұл піргунхине тухтар хойсен патне пурынмалыбек куштыр десе те Тен элендеех шапла тухтара патраштарса илердет бұл. Тухтар ун баденче шүрке аға, пәлдер уда шаране жүлчі, хүмет үтні чух эрне хуш ешлере. Элендей шаплах она хойпатне явыштарашын херенет. Юратха шеркей элендее бидімленех сестерзе хучы. Шаллым тері был. Турамне эбе турадып та, шиесі эс ұпларақ шиесшін курынать. Тухтар хупатна кушаса әметленмесенде юритчі, тері. Халдиағы, шуғышласа бұқмалла булат десен, тухтар ына шаплақ қаласа хучы. Мен шуғышламалы бұр, шеркей есна, маншын игалла пәреш, сирим падырда пулмасан элендей хыда патинче эшлеме булдарадып, тебір десен манахам тіллен пурынасы шинчен шухышлама да бăхыт шитне. Халі шапла тетен шабенде, үсе жиденденде. Енчен тухтар хыех элендей патне кушма шуттыцан мменн тумалла пулать, Пір ят аны жарғане те пақчиде элендее кайят вара. Элендейде пірсымақ каламасть, шу күнпек юрамаст, Тепе кашык, шывара çурать. Тухтар шыллым, Шапла калаш нышынах йывыра илмен хаес йывыра илменха, Эпір хамыр хушыра шилене бірде, килештере бірде, шерке йисну сана халичен хур Шамна хывах біледін, сымахе пиншак пирки тухса кайрре, апла ес ес она судашнмар мар ӹнде. Тұқтар келешмесір пучне ыда судаскамы да жүк болсан, хавақ тағынса жүре пін, тағынса жүре, да керлі жау. Пір-бір чух тезенінде сайрара бірре туя каясы булади ұнда, пасар күрмайы шавын чухнеде булин, Тимурука, тығындар саяма, келешін бара. Ун бірге самақ та жүк жерке есіна, тере тұқтар, самақ вешіне шапламайпа тұхнышын хебірдезе, Тимурук пай бір хамырақ калажы бір. вақытра, Шилхапхи умне хурарах санлы вырымшин пырсадычы. Шеркей она аякранах баллазы Алабек шатрапитлі урнашка икен. Урнашкан симесре хезе кучы перинчен пери самай аякра. пір пірімбе келіштерей мезір хойсене уйрым шыдықландын күрінашы. Сайрада бәді шоллашы варне хупмазырақ жүрет. Урнашка Хветюге, кандюк лавкинче нямаша пулышкалан тывать. Кашсерен лавка хураллать, был хош енчен килне чаваш, шӹрре живе пури унын, ашта ышта ялда ун шинчен никам да хой де хой Урнашка пилі гулды жул хушенте кандюк патенче тырать. Утламышра она яжбе демар, урнашка десех чинеше. Ятне такам турцакларны никам да теплен Шапла чӹннешшӹн вăлхы те йывыра илмест, манын чын ядым çапла тесе те аса илтермест. Тәррлə киревзір эшкеле була урнашкана ялхалы питте юратмасть. Сымах тлне килнне чух çаксене асынса хаварарха. Вишем çулхине пірре гасри чи лайых пусыран йыды пилли турцакларчыш. Пуса темеше кун хуши тазатрыш пулсан да, халық урыхран шавында шивысма юреми бүлче. Йыты йынышпамменнпе хăйдәлленех пуса кайма пултарасса пидех шанмащха, шапах ынсыртран пірре пулма пултара тейепер. Анчах кайран, тата виші кун ирцень, Эпселемен урамри пусинче кушак билли тупреш. Ялда вара кирекмен пулсан да пәржін алли хатлана чакна тесе сымахламаты тінчеш. Сымахе пірек күн ирцен, лавка бадінчен иншех мар да тебір кушак вилле турцағылар чеш. Кашхине куша хайярын мағырныне шавынчух урамра лараган херзем хеведушпа серби іккен. тұрсан бізем шау пусы патенчен кам иртнине палласада илне. жин кандюк лавкине хураллаган урнашка бұлны. Тебір күн пузыран кушак білі турцагыларзан, шав ирсір әшсене тавакане камиккене пурде лайық білсе житреш. Пәлдерда да шагынбек әшсен болса иртреш. Пәр кашхине, ялшын нізен, сенше, мән бұр бек біллесене пәдімбе түндере-түндере тұхны. Пыл карасы сене кыларса пырақса, жіне таптаны, білле тункадысене, тұрринчен сире-сире пырақны. Ирхине урама тухма çукчче, пәдем ялтырых білле жет. Ашқын Ашкына ғаны кампулнине шиінчех білеймеріш. Эрнерен кына шагынбек сас хура тухре. Нямашын сахыр сахар чәрелне имеш. Ына туянагансем пулман. Біллесене түндерзен, ялғалығы пыл шукине була, ирексірек тенебек нямаш лавкине сахыр туянма жүрене сирен бәллер земтүнне шын эпайыплы мар, теселі кірдетне үнчухне нямаш. Нямашы айыплы, айыплы мари, анчах шавеше вăл хушнипе урнашка туни такамшынта паллы бүлчі. Шавындан бара ялхалыхе урнашкана чунилли вырыне хурса курайми пулса житрі. Энде шыншын менледерде урнашка халичен шеркее унбек күнбек. Кыдарса хайманчыға, шавынба шеркейін урнашкана кураймазырдыма салдаве шук. Урнашка хапхаран кемесірех хүшіне качак туртыре. Шеркей васкамазыр пускаласа ун патнелле бүйчі. Весем верлі хапхашіне икеш игиенчен таянса калашма дедінчіш. Шеркей биче, сана кандюк пабай чынсе ячы. Акытата, міншін, міншін кирле бұлдым жывара епона. Шавна калаймаса бенде. Кандюк папай хыйех чендерче дедінде ха. чендерче? чындерче, чендерче, чындерче, чендерче. чындерче, аптразах үтірі шеркей. Пырха урнашка, шеркее чынзегіл тере. Апла. Есвара халь лавкарамарим. Лавкарашке? Хушыран візен келінже де ішлегеледіп. Э, ал Мені манан лавкине кына кірсе тухмалла бұл, лавкине кына бұл. Міншін лавкине кілнех бұмалла, онда бісен темлешінсем Темлешін зем тетен, бұл осран бұлмалла, кантур зем бұлінде, пейт пызықшынсем бек туінчіш мана. Ак тамаша, мене кірлі бар бәл бәлместіп, анжақ чінесе хой ченет, сана хисеп ихравне яратып, дері бұл Эппень! Эс мана кундах кетне элле хамыр пада кретне керзяты мастып шеркей питче. И тупада, шак ятпа килнешинна сыра кургизрех ысатса яма, щук бұғадам щук, керзе керзадук еппин. Э пір начасра, пір начасра. Шеркей кардиш еннелле шаврынчы, шулны курыга тиесе келме тухтара каласа хыбарчы, хай пюрде баскавылын кәжеде тумланмады дінчі. Шине Эренкелгепе хурашыла вардыхынче пушне килде шаптарны тывыр жунатла шым шлепкине лартре пилекне хура ярапаллы пижихи шықсаячы. Мышыре ундан хыжанчен буладын тесе ыйтсан да аллыбегына сулзахы барчы. Шинны хойнеменшін ченнине пілместе ыштан татса каласпур. Шеркей тухаса урнашка хапхаумен чекетседічі. Весем баскамазыр сулгаланса бодагас еннелле çултытрыш. Кандюк кереги. Кандюк тури газпа быдагаз хушинче бурынать. Кандюк тесен таврара пур депілеші, Шургуне шыржыв типсе а агадуса бідерні ғышын, юлан утлы йыхрав уби пасарне каяшы де, вырым патак вешне алса доле тахындарса, тыры сутащ, тыры, утламышри кандюк патне тыры туянма пырыр, тезе пәдім патар дырық евитлесе жүрешші. Нумай пұлмасха ұн батне шымыр павакупсізем пава аллы жар лавба келсе таза ыраш тиесе кайрыш. Кандюгын хыйын биш ят шерегіна. Шурмаллы вірнебе пидех юп күраймын, Кандюгын шанчықлы шыннесем ытты ялсене Бұл кахырлы мишересен шырне хурын варба пулмандыш таврашынче шәрилме хайла жидерет. Кандюк пур жреде әлгірет. Унын аслы ывілі нямаш бадыр жултан кашныскер лавкараларад. кешенни лисав ятлы, хусанда віренет теше. Кандюк сагырлаша Лашисем пірінчен де прилайық, бек, вырында тұра Хура утламыш мар, таврари халық тілін садырад. Агадуйсенче кашни ут ямасырен шав ыйыр чи малди вырына тухать. Энезембе сурықсем вырманта жүреші, бесене хойсене уйрым кедіпе бұғашы. Кешелех бұлық чырлық хура кер щиитсенчеш килгардине керет. Шеркей халичен пірреде кандюксан батне кірсе курман – Ышта бек шырме пуян бакужа кужын курнышма. Кандюксем халичен шеркей ешізене бірне хуракан барчы, халі дезен. Кандюгына хоех чындернинчен тілінсе, терлі май шуғышласа пұшша барат шеркей, энзіне кадар-кадар хышкаласа, урнашка хышын васкамазыр тәнгелгетсе удать. Камсем пұр терен хаунта? Хой илтнине хой эненмесір тепір хут ыйтат шеркей. Булысран килнисем терене, булысран килнесем, кантур начальникесем тетне, шавзем пулмагирлі, виш лажа сіктер сиктермеллі, павускаба пырсагычы шав патька, курсан черем сіксе духат ай Ай-яй-яй, шаплаги! Вишем шулчен кандюгын шурча, пір пақша андышнекіна ешіначы, аслы ывелі шулталық мышырлы пурны хышын, уржана тұрса юлчете, уйрылса тухма хадірлене демеш, ұнвалі шурт вырыне күршірек тупынчы. Кандюгын күрші чүхін бұрыначы, хоши вара ешлі кил ежі валли теле шыраса шәне шыре, шәпіре тұқса кайре. Шемгіне де халдыр-халдыр шурчы кандюга сутса хыбарчы. Леше пәлдір онда шәне жұрт шавырмадыдынчы. Кандюгін халь хал иге пақша сарлагышне ешінәд. кавардан сыхланмалла булдыр десе, шүрт тавра мал енченде, енченде, тирек емралар садухна. Арасланса үсіне евішсем, ирін гашын варман бе кашласалар ашы. Шума шумін више піртрен урам еннелі шығырын чүрече дұғадь. Чүрежісем пұрде пысык анлы, ұшылса ғубынағаннызем, ялда вісенне бекі никамында жүк. Пүржесен игіенче игі крыльца. Мышыр жунатсем бек вісем пәрдерледе пәр хурымлы. Пусмисем чонғы, сарлага, эрнесерен хыйырбада субынбеш узаданыран таса, алыгесене урам енчен, ес түткіч Шав тыткыш сене халь ба шутатны да хевел шутинче вуд хемен ялгышса куша Этсе Эцемерин, кунда ыштан керессе де білес шук, білес шук, хош таштан шидерзі шидерсе ыйтры шеркей урнашкаран. Сана ыштан керде шедер пілеймес деп. Тавыршылежі, эбі крыльца шуменчі кәжін алықран кередеп. Куенченде мариха, пурчы мари хутлын-хутлын ыйтры шеркей. Вăл таршы сен алыке, кулгаласа урнашка, хойне кандюк тарши вырне хуманскер. Унда тада бір пәжікші пур, Эсына азыр азырхамарын пуль. Тулдан вăл палла тамар, хурал жалыке. Пәсмелле, кирлеши кирлеши, мәне кирлеши шавын жүхлі алыкк пәлсе де пәдереймін, тәлінче шеркей ыры шаршы сараган туратлы, тирек сулхынепе ирсе бізем шүрт барринелле, шитсе шапах шабах шав самантра херринчен иккіміш жүрече яри үшілчіде кашырсымсалла сонар күрінса кайры. Кандюге хойей. Котрадан садыракан кэске кывак сухаллы был, сарлага шамкаллы, шинче хевел біләд. Кандюк чынзе калашса аппаланмары, Хош алықран кемеліне шәвір бешеш Шавнаш Шавна шиінчех тавжырза илеймен шеркей, малала иртмесір аптыраса самандыха пір вырында табырдат калазадычы. Урнашка она ав шав крыльцаран кеме хушаще тесен выл, юраны пулетшен депире, кешін алыге пекемеде, тегелесе мығырдатны хушыра, хырақ енчі крыльца алыге ұшылса ғайры нямаш тұқсадычы. Шеркейдей! Эсі ирсе қайнышке, суна сытны чухне хибек яныраган саси илденче унын, каяла жавырынға тусым, санын шакалыкран кемелле. Пілзе пітерін күнта ыштан кемеллине, илдени илденме мығырдатыры шеркей, ондан хыдырақ сазыпа шапла хушса хучы. Шурдар элес-мелес чаплышке, хулабек, хулабек, хош алықран келесе де пілес шук. Шеркей Хой удас çүленчен каялла шаврынса, нямаш патнелле пычче. Нямаша çүлтен анмасырах ун çине Сана хона алыкенчен кіртмесен епле вара шымылын кулкаларе был. Ашта япер унпе хисепе, тивлетемір пәчекешке ытла ятымыр хамара куракына, хамара куракына, «Эй, сиринпек киха, ялдата, Юри она хавасландарашын болса, сағығы дезе калашын чынямаш, каласа әлгереймері шымламас алдунине хой кымылын садыргалары. Шеркей пірре крыльца пусмисене пăхрре, тепре уринчи шшене шабатине тингерчче, пидех бұдан малламар хажи пуже, каптырт тударса пусмадыр хабара бұшлары. Чәргүшіне пидех чынғы небе бұл сылдым кыштақ Ун шучепе ырра білдермері ку. юри сулаға ебе тагынашын бүлжі, анчах ури шамаланақ шекленчі. Шүлелле пықмарен қой хай умінелле гына, епле болсан да тагынас марчы десе, пейт сыхлансақы барчы. Ака вăл пышне кышт шеклере, нямашын лутрагунчалла шуда аттыне азырхары. Балы шүле хабарза щиитнеделе нямаш қойын шүхетсі кастарны сары мыйыхне бешкенден бешкеннен Аван арақтыраған пысыксымзи қараппылынны бек. Нямаш херле пусма бебе, ярғанақ, тарлана көгірешінчі шинчи, хачапакаса хачапака сай кішіленне. Хырымла маскер хыреме куша пидех палырмалла ан десе бүл, пилікне юлеяны. Бұл хой лавкинчеде шавынбек курынмадырышат. Ик еннелле ярымланса анаган шыра жүші ем хура йылдырдадад. Шавра тулли пит кушне кепи тесе шапна дейін, хеп херлі, чирцен юн біркінсе тухмалла. Лутра жамгешіне тартапса тухна, ынабыл шылмасть уже сывлажа хыбынны бек кашса кайса жыдать. Тарланыне була нямаш халь гына мунча кірсе тухны шынбек. Сылдым херле яранать, эшкебе ерленне туп кыш дед хыйжамна. Шеркей нямашран самай асы болсан да, малтаны хойына сывлық сунчы алыдысыре. Нямаш ун аллыне хыда чамырдаре, крыльса алыкне яри ушса, шеркее хой умебе иртерсе ячы. Палдар урайне тұршыбек шүйхе симіз пала сарза дұхны. Шеркей уринчи шабатыне тепір хутпаққалары, ер тумаст, тиргев тупаймаре. Хойне шағынданақ кемечінчіш бұлсан да, вал палас шине пуссамар, херрибешеш ирдешін бүлчі, нямаш она палас торах уттарчы. Э, таваным хаклы хана сем сарат епле ундырық утса Ергерен тухнисем марбеде бір. Шаплине да хавыл. Ате хойсана шакалакпа кіртме хушыры, хизеп тумасыр, шапла булади. Рехмет үрі хушана. Палдарын пір енче, вежебешін тенебек темижалық, чылан зәмінде. Кедесре матшана шиди улықмалли шавра пусма бур. Тул енчен она хомапа чалышын шапса витне пүрдегі мелли паралық патенчен ирце, бізем малала утриште икемеш алық патне житреш. Пәр әбі мар бұлға сирім патырда, шеднізем тада пұрдыр, хаюзыр итреш ергей. Эскынамарше ытызем де бұр, кірзен курынагы, немаш. Камсем тада. Кірзен курын дедіпшке, пирин бада лайышынзем гына келегенші. Бізем пюрте кайреш. Кывак чечекле чаржава сирсе кандюк тухсадычы. Сымсин иге хурашадыге карынны бек курынать. Кандюк енчен енне каласа шеркей патне жепхарчы. Шурашым калушпа кывак кебебе шүйе хура лаварба. Шеркей пюрдей кәриченех хойын хымыршлеп кине хывнычы. Анахалі сулағай хул хушине хестер үтірі. Хушана курсан шеркей хисеплен шәгір бұрынади ұтла майы ытла үлденші илденші унын жоқ самай сасы. Рехмет шеркей шалым, пүлеге күренмес бір, ара килях-килях, тавдабуш үрі хужа. Шеркей урисене пір бұрында сик тергелесадычы шілепкіне жән кыларса алдыне үлчі, Шақсамантыра шлепки она пәдемпех елақтарса шидернен дуйынчы, ништа чикме пілмері балына. Шав инге крен вара она кил хуши ходарчы. Бұл шлепкіне хойты треде, алық паденчи шағырақ ларцадухны аванчық пыдасенчен пәрінчіне шақсағучы. Ундан шеркее хулинчен тыца, таса урайтырық шабатры. Шулдыра чечекле чаршавын шүшіне шив угибе бидерне. Кандюк Ун жүмебе сірдінзе шеркее тебелелі ирдерже, шағын бек бұрына шиіккен пуян зем, шуғышласа илчі хал жеш кене хона. ая аякибе пәдімбек шуре чендер бәшлі сарлага сәлге карагара тухны, пүрдре таза, шуды. Седелі жіне кереге ғымна, унда вишшындарашы, шеркейбесене вишшешне де паллад. Пәрі ял старысты элюка, Шевр янахне аллыбе час часах башлагалать, шыле сурать. Элюкаба юнашар мохит, был шеркебегех ялди каптырмышшин, Пыля выйра эшлегенскер. Седел бұшынчылары ғанны, ялди икіміш бұян, варман эшепе, пұрнышне ондарны узалук. Таватымеше, чүрешерен ура уражин чедырать, тумланаса шугіл тумланныхай, Хурабин жагебе, шуды пушмакпа, шүшне вырысла гастарны. Шеркей унын сарлага хул шүрімне де вірзі хабартны бек тулды әнзіне гына күрәд. Нямаш узалықпа юнашар бірсаларчы. Шеркей палланы шинсене пурне де ала барса чүре чүречерен, де ала барасесе пахкалары, леші ку килсе асырхаман бек бұлса, шавырын мареде. Ну тывансем, терекандюк, килне килне пурсымырда пәл седел хушине кірзе ларарха, шеркей шылым, сана ага немашымне вырын пуле. Кандюке хай седел умінчі хышлы пугана ешінче. Чүречерен пықсадыраган шин баскамазыр пырынчыде елі кважуменчі калан битлі мамык миндер жинеларчы. Шынны был чанда ытламындыр, тулли пичі шинче егелбек сымси палырсақ каймасть. Куше путсакене шалдан хезінсе бұхать, сарлага да вырым янахе аялдан иквижі худ пірімленсе хымбылан садырать. Шеркей был камикенне пәлмест, нямашран ыйса білмеде хыяймасть. Сана штапан Иванжы кереге варринерех малла малламарчыжи, ыйтрекил хужи шапалламан жынран. Эбір хамыр кунда баян мәнкесен де сирин ядырба, сире кымылтывас әметпе бұштарыны дед бірға. Шеркей тәмсілзе итлет хұшасымақне, күр хайес, ұсу каясшы, кандюк чухлі кандюк шав жинба ваданны майлы калажатте, камжы вара выл чынақта. Ничава, малайық рақ, мая пырын манран пәдем, бәвебе шаврынжы штаппан Иванжы дегенні. Кымыллы келхужи мажары шабылды алиме карчық бұлзанда да парчыған бек шымыл жүрегенскер шеркей келніне малданақ азырғаманчы булас. Кандюгына хинчен тем пышылдатсан чеш, чей кайран келсе шитне хына батне бычыде, и тупата, шеркей келнешке пирен бада, кураймарымда вахытра, мінле жүрешіға жем ерзем, Сайде тата мәншін килмере тегелесе алы тетре. Унын йышлы ұйдебесене шеркей тавырсада әлгіреймест. Пәркерекере лармалышын земде хамыр, малаллах тысры алиме қойсымақне, чынақ тем шапла ютшын запурнат біршке, айы пымыр хамырда да пулма кирлешав. Әнді малашне де пулин пірне пірі манас марчы час шазақ сымақлат бір вара старик алиме ытла ышшын калачать. Шеркей унсымахне итлет итлет те аптыраса югет. Шак шерме пуянсем уншын ыштан шивыхшинсем пульчыр. Ратне хурындашмар, халичен худшын пурынман, чимха, тепре шуғышласан, шеркейде чысран хисепрен тухнешін маршке, тен шавын бақта ченжеш кунда баян. Ах, шак алимен чәлгеші бары тубада, чәлгеші бары пылда жу, епле япшар галашад, шарандарат кына сымахне. Шерке еде чәнмезірларма аванмар. Шемьем мінха, терестігелех бұрынатха, тесе тавырат Алиме каллех она хиреш. Турра жігір жав шапла тезе тесе эребетлін чавыр тарзакалад де, пәдім чуна шемшетсе ярадь. Шерке шабақта хойне шак эрделре, кавагаржын ушкынне ерішні тамана бек туйре. Тюррибе каласан, кунда уншын юлдаш та жүк демелі. Махит пуринде парданны еврлескер, валда булин тебір аяк Кунбек чух вара, калашичен калашыманны лайықрақ, пәліне пәлмен чілікіпе тюрем сымақ перін ярын. Шеркее кунда хойшине пахаса да шавштапан Иванчы дегенне ебір күш хірребе пахассын дұйынат. Седеледе уншын темле меллех марбек, шүлдерех, сарлага сақтырық сарзадуғны кашмада ытлашемше, шемше, Валбур ларат күшне мачлаттарза, килінші кардишінче каскаланы хышын аллыне булин бұлін шума олшидереймерішке? Авы, барымланны черне айынче шарық акмалық тапрабыштарынны, пюрни хушшине, кирик шине кирек, піріне піріне хутланны, вәрі шыупа да кілбе шумасыр да сэвэнсэ Шак алысемпе сарак тытаса тытасса асне илсен, шеркейін шан жүрімі сүлетсе гаят, шамгишіне сиведар берсе дұғат. Тарбалдай, мехлюк, үлімренде бұлін бек бұлза асран сыхланас жішке, десе шеркей тембек те, де, үгінетте. Кандюк ханасене курка тытмасенче. Сырине вăл чаплашкапа эштерет. Малданхи курга хаклăхына ячепе пульчче. Хаклăхына штаппан Иванча енте, ундан да кам булдыр. Курга рет йргипе кайры. Мындарын чăваш шинни, таравачке хăйын числа хăнисене сыйлама, тепри энде хой ярагун выжыларсан да хăни валли мен те булин тупать, Пускеленчен де бұлін кивжен ешінат, келінжінна шағыр таварсыр кыларса ямаст. Кандюх хонасыне сайра кірдет. Кірсен вара, тиргес тесен тиргейме бір. уясаты уясатымаст, куша иллертмеллерех мен курынмаллине пәдемпех седел шине лартма Седел варрине шавра ывыспа хуплулартна, онахына сем херенге кайсан чеш Аш хуплывеве юнашар услам шу, шымарда, чăкăт, тывараллы шу, капыртма, хутлын-хутлын пешерне пюремеч, терлі какай, мэн идерде мэн усабырать, пурде сетелішінче. Алимебе херезем шаксене пешере-пешере шәр жібірман, херезем эскаппа кемелбі. Эскабе шатраларах битлі, ундала кундала чалырца пахаган куштан кушлы, шулдан иртне хер. Утламышра ун бирги херіх чірнелі қабыл деседе сымақлачыш, каярақпа мучар шизе хырым прахны тені сасқура дұқыре. Тепри ескабын емеге кемелбі. Ширім бір тұлдарны бұлсан да, күжал бұнзақыра пұсрамінде дегенні. Кемелбін пит көжі самай жібер, анчақ чілхінче күшт айып бұр. Хышпір селепрех Тумланаса кабыр думланать Халде бұл пусма кепет иге хутма шакны, шүреме хышынче пәдім кемәлтен кепе питерне ый маллые бұр. вешін тірлене, сары тудырне херле шавырса шықны. Седел ішіне мән кирлине шакірсем вағытра парзадырашы. Седел кедесіне керчеме кетселардырыш. Хужи дырық кержемине вишем шулхи хылапылдан Бұны кышыллы юман пичкере шулдалы кытла шырайынче усраны имеш. Хал ағы, тақшан кетне шемле мир. Килне ятпа ша пичкене пышларымыр десе пілдерчі кандюк. Шеркей хаклыхынана чар бақса илчі, Шемлемир, мир, шемле мир ха. Мен дума кілні шитада, Элле шыр қасма, тыдына шыжи, Ильяс яда кірзе юлсан пит аванчы де, Шугаль тумланны жин сырине чаплашкаба эссе хыщын, пушне хизеплен ухкаласа илчче. Кун марымыр ку кукерчемене тере алиме, кытартсан кужыхать был, шешкеленет, çаплашав керчемине халичен тугалаган чыхавна. Сирен керчемір десен ышта калама, пазар ерехе пір херринче тадырақ, сымаха худшынчы узалук. Ирдес кунымра хе-хей, пірремар сыпсагурна кірчемене, сиринне пекіне мінді калас хе-хей, да тудан сапықман темелді. Кандюк кірчемене чей күргібе кына тулдарчы, кірчеме чынақта халжеш юхтарны чечек пылебек витер таса, күргашиын симесленне пыс есырланса яванать. Малданхи курга алек штапан Иванчын сыблых не бульче. Штапан Иванша она сывлы шавырмазыр ішсеячі. Ундан сымсыне тудырба хыды хессе тытса пушанны кургине кандюк еннелле тосре. Мінлерех, ара кіржеме шауын бекрехінде был. Толдар, тепре чашка, сымса шорать. Эй, хайхи! Хужа она тепір куркада тулдар сапачы. Шемле мирен шымыл аллыне була, кіржеме кургиде, реде хывырт кайры. Седелішінче тәрлі тәслі әрек тұлдарыны семлар ашы. Тәнчәрі ыдармаламар кәрчеме пуршинче кам пір хәрінче тұраған пазар әрекепе аппалансалар аспұр. Шапақта кантюк кытрата сарлаға сухалне савынышлын ягат каласа, илемшін тесе, тепір кургана хәрлі эрех тұлдарад, Хой шаплах хон изембе Эсір аставатыр бұлға тет бұл, пирен пирін атте сымбыла алдырбай теречі, ара шүртра курка мар бұленте, мен чухлі, каламакирлі алдырне биші пулыштуқсем кенек шав, ара усалук шыллым аставаймас хашавна, кандюк күшне хескелесе усалук еннелле бұхре. Остумасыр, халде менчех, пиренятте хей-хей, шамна піррех тұтса ішсе яратшы. Пиренятте де унран юлса хайман бұлшав, пичке утланса әжеттімірдетші де, елюкка, есімін тада кірчеме күргіне хербек пықсаларатын, әшсе барха қывыртырақ, үттісемде әшесшін, хисепімде сывабым життер. Ахалчух элика хойне бидех хистесе кеттермесші. Паян десен вăл тем пырмаях штапан Иванчына пăхкалать. Штапан Иванчына тинех пăхмасан та юрать, леші курмас те буль, кучы йылдах пытаннă. Варым куш хăрпăке кăна вăхăтран вăхăта мӹлтлет келесе сиге сике илет. Элюка унран ытла ваданса мар иккенне тешмердет те хăй ятне тултарнă кургана шалт тăвать. Энде мăхит та, усалук та эшре, черет Сыбаса халичен пірремар сыпкалана да ураран үгичен эшсе курман, Бұл халде эшмесеп тесе кудынлашма бұқры. Хил хұжібе үбілі она иккенлетсе хистеметі Шеркейтей епле хапла, Энче трен пірре келетін пулате онда да пирен ккымыла хаварашыншке тере Шукенде куркаран аслы пулни келешмес чавара хутшынча ашы, кургавал хамыр журалы ченех Ик Иккеде калашмастын илдетне иккеде табынсақ табынчы нямашта, нямаш шылым, нямаш шылым, сывламада бұлін вақыт бар, елінчі шеркей, ага алимеде бұшлары. Мышырырбақ келмек аласа яныччыде, жазе мыс мереш курынать, Шеркей ывылым, сар ывыл сана, Керекене тиргес шухайыз кунта, Эсте шын бәпірлі, пулсам тупада, хывырлайых ажыр пачырсем зембек, шапла, епсирен херере ирне кергунне кына куртымда тәліннемде кайрым, тупада ыштан гына пулма пелне шавынбек, ослы пушлыда, пулдықлы хирача, үсе житіннішке чынақ, елт үсе житінне, ай чаплыда пулады кен, шамрықшыннан шавы әнде был, шавы әнде был, э, күллен малалла, Шапла булмасыр, халенде она вырнаштарасы пирки шуғышламада бұғы чидет пүлчав, пір бір ятлы шивлы шинсен кине гына пулмаллада бұл сирен, хамырақ тупса, парайма бір шиха, пір бір чипер шурта дедіп. Рехмет шапла ыры Эленде ереде, чендерешшінчіде, әнде тепір жүхне, чене бір дәрімір. Шавзен сывлы ғышынде бұлін, шақ шал туса памасан епле бұл, Каплавара чындасақ та курга тытмасан юрамасть, хушисене бек пулать. Шеркей хойын хуралны сене бадана-бадана пахалары, тытны кургана шевәрі патнелле хартры, алиме она вай бахыштерчі. Чәлге шабырнать. шинсем пәрі-пәрімпе шағылдатса калашматыдынчыш. Саманы евір икен, тырыха кеде үксех пырать, хрещене йывыр келет, Вылех пушне йышлылатса латса хушындарма ос Пырда Парда кытыш пулса илне хаклығына, сулгаланчы де седел херрине таянса шиме Шавна була кандюк хуплу бұшлама вăхыт щиитнине сесре. Вара вăл шешебе хуплу витине баскамазыр, касрре, Шалдан техімлі пастухрре хуплуне шалдырласа каса петерсен хынисене шимесенче. Шеркей йывыш ывыс варринче вище шыдык пуррине азырхары. Ожы керсе тымаши, ывысепех кымагана лартмашы бүледеха. Ая кинчеларыган мохит хуплу илме кышт бүлче, шыкленей мере. Татақ тұрышса турдынчы, шабақта мере. Ара мінде ку Үсірілмегір лимарчышке, тені майлы, хойне хойшан мазыр был аллы бешін тәрінсі анжақ, шавындақ, элюкаш нелле даянчы. Эсімізгер, тенебек она сиббін рех пақса Айы пандуға элюка петтянчы тем евірла тұрмана тері мұхид, бұл хулленжеш каларе бұлінде, сымахесене үтісемде үлтіріш. Евірла тұрдетне үтірі кандюк, кәрчеме бұл ара шапларақ пулачав. Элюка мінес манран кул маршрутладыны тенебек хушана кул қалаза пықса илжі. Хыткан хул бышине маттурын бұлят каласа бүлчі бұл анжа хойде урашине тұраймас депкен. Ара, мінлеку, пір күргағына үшрін бүлшке, хутне керешін пулаган күрінмеші мешітенебек бұл енчен енне Эхей, кургине ына шутламары мырха, тень тываттышне деп ушатрын бұлі, еспұр, тада эшес шынчы бұлха, тарахлама юрадаган узалук. Кунда порзымырда уразыр юлдымыр булас шав, хе-хей! Эзір, шиыр, шунеде, де шиыр, хистезе сінчі кандюк. Нямаш, хай кургине шеклесе пықмазырақ, Седел варгинелле туртынчыде чашықран піргадық ұсламшу илчі, унба шүшне сыдырғала бұшлары. Шүш пайыргесем тұрық, шуллы ерімсем, ерылдатса анчыш. Ирілне шу кебишинелле тумланмады дінчі, нямаш она шыла-шыла кебине де, аллыне де елт бараласа бідерчі. Кандюх хонасем уменче чипер курнас тесе, хой сахал шаванба урашине де шымылынақтачы. Эзі штаппан Иванчы пиретем калашынчы бұлға, хаю сыррын хақлы хонаран. Да, пір евікрен сымахушры штаппан Иванчы пүшне аран пыргаласа, конта сер копцасем пек порнатор. И, хебірдері кандюк, Пирен пуяндыха мен пуяндық темелі пур, ак кунта калама кирле пурде хамыр шинсен бұштарыныха. Ара ебір хамара авалхи чывашсен йылыйне тыдат пірдет пірінде мұқтанас әметпе каласа хучы килхуши хай уменчи эрех кургине сіделі баргинерек шударса. Пирен шавынбек ерге, шинсана сана хисепледі кен, эсына бұны құт ытла хисепле сан керегінде хынара булсан, хақлы хынуна күшран бұқсадыр. Шапла бұл, таван яндашсем? Пір ялшын чар чыр бұқсайлшы кандюк. Яндашсем дед бұл пір ялшын несене. Ара шапла мари элюка, сана еп элюка тепір күрка керчеме тұлдарса барамха. Вал мәнінде үрі хуша чынсымақын суешук, Пуян пулма пулать бұл, әшлесен, тұрышсан, хе-хе. Тада перегетлерек бұрынсан ара, перегетлі тенерен ау, курырға херле пүлчекри сапат ахванишне, сәделінче шығыр бұйса пұйса бет, тере усалук арбашны шүшне яғат каласа. Шапла пулмасыр, шыра бешен тыдать бұл шығырны ара. Лау, кастеп. Каласа хучеш таппан иванчы кандюка пүлзе. Нямаш ларны шарден сикседічі. Лавкаш деди бұл, лавкаш ебір хамырақ. Лавкаш демес ха, ұндандарса старысты. Лаве бурунын, чындерес дед. Кильне гаяшын бұл, шавын бірге калад. Э, апла икен, эп халех урнашкана. Нямаш сетел хушинчен ебірт тұқса кайры. Серн конта чырш морда бор. Итріш Чәріші марда дедері, бұл мазыр, кемелбі, илсегір хакунда чәріші марда. Пирин мменнь мен марда, сама хушры усалук. Хе-хей, шәрулми вырынен чәдемелле. Хаклахына пирінденнелле, шинче, эрнинче килсе көрінче. Управсыры тавастет бірха шинчере. Каржықпай иксімір калаш тадылдымыр келлине чүклезе иртере бер ара мінлеш иваншы, иванчы, шаванчух бада шем юпех, килсе кайма бұхыт, үгере ирши, ханча пат ол. Шидес эрнеренде, хышанне хыбардава барунда, нямаш килсе кече. Нямаш ихрава хоех пырзагае, тере килхужи, сымақ мін біргі пыныне ывылне кескен гана ынландарчы. Унчух пирин хонасем нумай булашы, тере нямаш та, паваран келме бүлчіш, Касим бұрында манын тус темелле. Леш хусанда кірешсе патыра дұғағанны үтірі усалук. Шабақ шабы хебірдерін амаш. Ашы унын хусанда игі лавқады дать. Шарттана пірре қытарттыр қадерім, күндавыл шарттан біргі қаладыпқа, ялда пүшнеде қашырца жүрет, хойынчен паттыры урық ништада шуктет бұл. Касим келеді бехтері, пір мар хыйне хириш иге шарттан пір харыс кірешсен де, ним мар шавырса шапат. Эх, кірешетте, шин мар улып хыйех калам сире. Кашиме был килсен темпекчеде евашын каласа хучы кандюк. Килеп, Эпте килеп, шемьяба килеп, матышкапа, ребятишкапа. Штапан Иванчы кушхррибешеш элюкашине пăхрре. Так вот, староста, ямщика кала, килеп ямшыкне сисере бұрына. Но сана калам, кандюка кушран пыхлештаппан Иванчы правительство хреш болмас. Күлден ларре, кор, коржанак тетри, шавна шиде площадь санапать. Да, шокна калас, уясы крестьян панкне ок шабамалла, мен чолне нямаш пілет, бара площадь навечно санапать земсвара ман пиче пек калать. Шалыпсем полсан да ним табаймиш бот. Ах, айхи, хавасланса юкре кандюк. Энде мен каласы бур, енчен кандюгун хюри булны болсан, шак вырынды менше был, вешле бе хюрине, полдардаттарса вылятны булетчеде хюри жүкшке. Капланса житне замахи веде булин юраматырыш Аплайы, шавын беги, ара пул пулсады петреи. Иш, тапан Иванчы, пуш шапса пуш житмес. Нуш, тапан Иванчы да икен, рехмет сана. Умна хисебім де саватбам життер. Карчығым, илтрине авмендеріш тапан Иванчы. Адя пуш тайса курга, курга синер, шакыншын. Кандюк чаплашкаба радылдарчы ына каланса лараган таппан иванчына тыттарчы, ондан ларны шерден шекленсе, алимене алыранды тре, онба бірле хақлығына умнечер күшленчі, вара и кешіде юрласа ячыш. Ура мырсем варымда хай утмашкан, хап хырсем вырысла вышмашкан, энде умыр шуды да шиерхерлі, ваданат бір күшірдан бұқмашкан. Кандюкпа юнажар нямаш пырса күкленчі, Алабашы марда изекене кемелби алине тебеле кірце құрса, юна юнашар кукленче. Эскап чаргушленсе хларчы. Юры тебір шаврымда шыранчы. Керимізгі шелік асмар. да пузаях сирек Сире күрзан епле мар. Ханаласан хизепрен тухасмар. Уға кирле шуғана шавырма. Хайла сиринбе юрлама. Штапан Иванча сырине тагадыға әжетшін тұрачы, сазардық кем кагыр каламаты тенче, ахалде хулын майы тада ытлара хабарчы, мельзір турденче унчен унченде кереге жіне пәріхтерсе кыларчы. Хыраса үкне алиме шавындах питшылды ярса кандюк, кунда ытлаши немінде пулман, тегелезе хынана шүременчен периги худ лыпкаре. Э, вот калармышке капла аванда, ара шавын бекирлі был. Вот ютшырде маршке мәлі калас иккен. Ман кере тебір хутлара сабілдерет был. Карчықпай иксімір калашаттымырха. Штапан анлы янахне бе хубырланыскер ларна шырден тұрасшын бүлчі. Шурт умне тарандас келсе чарынчы. Каймалла да, шмордана ярыр илтенче унынсасы. Э, дейі, ну апла бузан осадасшы хаклы Нямаш урнашкана дерчі. Урнашка візем штапан Иванчына икеш ик енчен тытса уражіне тыма бұлышреш, кандюге пи цихланса она шүріменчен тірде бұшлары. Шапламайба візем бек пүртрен тухрыште тарандас патне житреш. Ушна жүрежірен пүртри элюка сасы Штапан ванчы, пире йывыра анилехінде. Вайла урнашка штапан Иванчына тарандас шине пәчік ачана шекленебек, шеклесе лартре. Улмачы бар утсем, ик кешіде пір майлах, вырында тектора пілмезір ташлашы. Ямшык вадам шул шитне хрещен вэсэне весене чын тілхепе аран чарсадырать. Ак шакна пір айек азырхаттаржы кандюк, тутыр павитне алана штапан Иванчы патне құрса. Ямшық ларгач шине шамаллан сикселарчы. Штапан Иванчы кодыш пулмада әлгірне кен, хойне чипер ғайыр тада келсе курмала болдыр, тенине де илдеймері. Лашасен бұрындан тапранас өмен хақлығына ала жіне пәдім кілет кіпе үйбенчі де шымардасем лачырақ әлчіш ха, чимір, кышкырса ячыкан кандюк. Анчах матур утсем тілхепе турдын санах бұрындан тапса сикреш. Тұранда стебір урамалла пырынса часах кушран чухальче. Пешерче булас шымардана, илденче саси. Килне-килне, пардах сырланса кайдырах, аллыне сүлчі урнашка. Мінезір, ергене пілмезір кала жатыр, йыбыра илне сасаба калаза хучы кандюк, шинны Эбір жүх атте бұл кейсен шымартыне алапамар, чіреспе парсаяры бірға, шанчықларақ бұлад, лекірдетірі нямаш. Ара шанчықларақ дедін шау ұсы сірем, пілмесір қалашан, урамрисем бүрделі васкарыш. Алиме бекемеліпі келіне қайма қадырленне шеркее полдыра шавытса дұғны. Мәскін шеркей хойталленех пускаласы бұма терденет. Үсіршін тенчетігісте анчах урисем онан епле дейтлешін мар. Урамырсем такыр, урамырсем такыр, тегех асне илешін пүлчевіл кандюк юррине. Аса илесене шірдех сене арпаштарчы. Нямашта шеркее пұлышматыдынчы. Выртмалачы хамыр бадырдах кайран осатны пұлытты марара тері кандюк. Рехмет, рехмет, умран юлны шагыртываршын, ыры хужа, Куча йылгыш сабыға чіркейін, няма шылым, тухтар батне, шитсе үкме, пулыжаймын шимана. Каясақ дедін бұлсан, пулыжып хауна, хамыр патымырдақ қанмала марчыжи. Шук-шук, есеплешін Ун бегех ятыма ярас марчы. Э, йығыр махыр тем марбал бире урнашка. Чынзейл нямаш, шеклеха, шеркей тедене, кыранг-кыранг, эбі хыжалдан бықса пахшаранах тухатпыр. Урнашка шеркее мегешленсе шеклере, кардиштарах сыхланса жеш утре. Кардишенче кашкар зембек пызык йыдысем сиксевермедытенчеш. Таршысем йыдысене икін икенчен хоратса, пірпәчік бидене хупреш. Кандюксен кардише аслы, пызык пюрт хышенче пәчікрек кеве пюрт бур. Пәрден пір чуречіне урлы тимір яны. Ундан иге хутла, тават алыклы келет, хышинче путекпе паруху малы пюрди видеи лерелле платни хадерезем тытмалы уйрым, хышаларах лажа видесем, буду купалана аслах пәркдесре мунчада Кардишне урайхымибе битсе тухнă. Хышалды пызы хапхаран тухсан, шеркейбе пыраканцем тебер кардишне кечеш. Кунда сурықсембе энесене хубашы булмалла, темише виде. Вишемеш кардиже — малдан хинчен пачекрех, чахкава калгарниже, аке тінех пахчана тухреш. Пахшари парга хымлашы чадырых явгаланса хыварать, хымлағы жінче білет ункадызем, шавынтан ирсе бына чух, пірхурчы шеркея әнзінчен ша рысықса илче. Аржин ыратнипе кучне чарса парахры, хорахалдыне бешерце, вілле хуртне лапчатса білерчі, вара урнашка майынчен, малдан хинчен де терекдерех ыдакланчы. Шапла тухтар батне жидичен шеркей урнашкапа пычы. Шинче шиве сиве мар. Шинче уяды шу куненчи чи лайық вахатра келет. Шәржив пәдембех ешерне бұқытыра, пақшара панулми тәбіленні күнсенче, варманда шырла чечекре чухне чываш шинче тумадыдынать. Уды шулма тухманха, хирде чен халық килде ганать. Шинче бұқыденче бише күн хуши чываш шыннын урлы бұрдана тарық шавырмада юрамаст. Мен юраны де, ирхине кедю хабаласи, кашхине кедю кертсе энесе басы. Кымаға хутса шығыр пішірмелі бұлзан, шыр барринче әшлемелі. Кебейім жума, пир шапма, күрік шулма юрамаст. Камда бұлін шәкергене пызат бұлзан, айыплыне тупса, оса кірдеші. Шан жұрыма чир-жыр ан шулықтыр десен, шынсен, шинче шидичен шиче худ шыва кірсе дұхмал кірмелі. Шавдерге ачасене кынамар, пызык кисене де бұрса дивет шинже пуриншінде уяв. Шав вижі гуна ялхалыге урамбра иртерет. Хевел анзатеттен болсан дин, шынзем пюрте кереші. Алла курлы кашайман ваттысемпе сыпка сапка шеш, пүртре юлма бұлдарашы. Тухма бұлдараганны сенчен пәрі-пәрі мәншінде бұлін тухмасан, она келінчен шабытса дұғашы. шинчене хисеплеме хушаше. Хизеплемесен тырра шырых әндедемеш, үтті кетмен ингек-сингекте шулықма бұлдарат деші. Шамрықсем шак ергесене пидех уязатымашы. Бізем жын бұлсан, шинже хавастырах иртер. Ушкын ушкынын кардаланса тұрса савада каламалла, утта ямалла, кірешнине де курмалла. Күн шудинче савны тұз те Юрребе каласан ял çамыр шинчерен лайыхрах уяв щуук та темелле. Утламышра шинче уявлама чималтан ачасем пышласа яращы. Шинче умен эрне күн ирбе ирех урамат тухашы те уяв щитнине евитлесе кышкыращы. Ялдырых ян каять бесен хаваслы сасы. Кондырла шидеспе пәдем халық урамра, хыжылапталла вылять, хышы йығырла, кусналла, шымардалла, Урам варринче печек едем пызыгыш карда жырны, унда икшерен икшерен чижылла білдәші. Тәрі чижаври теген падакпа чишине шырден пәдірзейлетте меллен сулынса падагебе шапсаярать, те приншав чиша алыбешін ывытса картана кіртмелле. Ывытса кіртсен, хой шабаган булат, кіртеймесен малдан шабаганны тепір худ шапсаярать. Выляма оставрензе житне шин, чишшине шаба-шаба ташта жидерме бұлдарад. Кул я пуринчен ытла ачасембе шамрксем юрадашы. Ильяс яланах хойсене хирешле пурнаган пик мырза чипе метрикпе выляччы. Вал паянда урама умба бірле тухры, анчах вая кардыне ыттызем ешынна да візен Ильяспа мәтрик ытысен бұляныне пәрхуша пақса таныгы алынши пәчек витрисене шыв тұлдарма Урамра халық бұхынны жемін пухынчы. Кондорла пызыккисем дұхреш, пурде шапшуры тумланны, шара ұшын, нумайыжы, витрешіклене уяв иртерме, суйласа хуны, урам бұшы тухаса кедеші. Тугасра шавын пекине тұнткыш селиванне суйланы. Вал хулбышы урлы шуры питшылы ал ине тем бызыгыш йывыш битрядытна, халық капланныне курсан ураматухрде чималдан кешен чук иртерсе таврынны ваттысене алы барса ушкын пахускальчы. Ун бабірле нямаш тада узалук шелле эпелюк. Хемит, ашта хемит. Тухманыха? Пыжанышне чынчы тынкыш селиване. Епле тухман кунда эбе пурзымырда кунда, ман патарах килха ес шива кірдегенне болын. Клеше ураллы чымай химиче урине шырхалын шавыртарза малара хиртреде кышпа нямаш хушинедаче. Керлет, янырать тугас — Ханыжа білмен ажизем ұшқынын игі енебе хәвішсе жұбашы. Шинзем пір-бірінчен маларақ ирдешін пулныбек урам сарлагы жәбе шабылдатса бұрашы. Шеркей шүрже шуменче тақырдакран пір пұшы лав дұхры. Халық шивхардыне курсан, лавғыжи енченгенне бұққалары, хойын шышы тәсілі лашыне пір шүрт чарчы. Лав хондарды тарны шавра сары шелекпе, шуладыхын малы виже пилекле казакинбе. Ми жербет ку тупада, ыштан выл паян хигун, илденчі, тонкыш селиванин саси. Шинче гуне утламыш ураменче мишер жүреди? жүреді, колық сыр мен мінгірлі бұлчы дадауна. Эп паллады бұна, кағырлы зембіл, ваган тері хемид. Юрамас паян мишерсене пирин урампа иртме, не болдыр, пұрыбірек юрамас, ямаш. Тынкыш селивани мижере кычык турсачын сейілші, мижер лавишінчен анчыде аллинчи чапаркине парахмасырақ шул херринелле ирдре. Унын херле мұйығы их еннелле табылзадырат, варринче шук, виштават пәрчілі сухалі, харықса пәдереймен бек, шил бірнімай пәрчін-пәрчін бәлгішет. Хайхи шин шавра кучне мач-мач хупкаласа ужать, хойне мэншін чэннине мазыр тілінзе бұхать. Нямаш малара хирцедачы. Эс мишер, миштерген, тепсагайне кабырган, шым, шапата сыраган, шамал, шамахши еген, мен дұза жүретін күнда? Нямаш туган, буадан келеп. Тупна таван, паваран келедіп дед, Мӹншӹн пірін урампа үрдеден, паян шинче мишере юрамас пірін урампа иртсе жүреме, сымақ хушре тонкыш селиванеде. Мин әйттім инді, әттім дәттім, тарықласа үлчі нямаш мән пақсадым алды бұр, люшкендерір она пірре. Шывыш битринчи шывне мишер шинелле чашлаттар апачын нямаш. Мишер пырын калашын унгун бахалары шабахатра она хемитпе эппелюкташи баса сапреш. Пушларыш вара она пур енчен де шыва Ништа гайза кеме пілмен Мишер алдинчи чабар кебе сулкалашыры. Эпелюк хемит ун чабар кіне турца илчіште аврине хуш каласа пахчейнелі Мишер хойне шыва сапныбе ирксірех келешсе енчен енне хыйенчен шив шыпыртатса юхать. Шите, шидеде деп, шине-шине кышкырчысы Ливан. Кулны ағылдатны сасы шаплақ чарынмаре бұлінде, халық мишере орық çулыхми пульчче. Итле мишер, патнерех пырсадыжы Селиван. Паян пирен чавашу уябе, шулдалық пірре келет. Эсі хавыртырақ килне кайта кала, Шинче куненче мишерен куша де пиринял ял урамепе ирсе жүренян булдар. Керешне шеш, хирде пулма булдарадыр. Йыла бек. Эбір сана лайықпа осадат бір. Акшак хирелле тухаган тықырлықпа тюрех тухсагай. садан саданбық. Мишер ебенне шелекне хывса бұхры. Сухали пекине шылгалары. Білем, білем, тегелесе лаве патнелле утры. Пырдақ шапла йыбанны халық малалла хускальчче. Шеркей шурчы өмебе ирдес чух, Ильяс ушкынран маларах иртреде ури дупанне шудатса килнелле чупыре. Амажы урамри сак шине тухсаларны. Ате туқмарим, пажырханны сасыбы итре Ильяс амашынчен, ав килеш, ате межен хальте тухман. Тем кедет тада, каларым да, хылғана да чикмес, Кірсе калаха тата бір ход хывыртырақ шур кебіне тұғын саядыр. Сайде халық шивхарныне курсан ураш тачы. Ильяс пірде чупса кірсе кайры, ашы шук, кардишне духре леш луба сайынче тем каскалать. Атте часрах пирентеле капланса житреш. Шур тумне халық шитсе дедачы. Шерке ешта. Ав лубас сайынче. Селиван, Нямаш, Эпелюк — Ола велюше, ишти тада ытысем, шил хапхине яри учса кардишне лекерсе кайрыш. Эсмен кава кебебекшке баян, тыхынашын жеш тұраттымға. Ишли луба сайне кайса келмеді әлкерне. Урапа тенелі туныбыл ав епле Шеркей шавындах иштие кымылзыр бақса илші. И бара паян, шинчедесе алла усақлар малла емінде, түрре духма Шив бул кирлі онда. Әретлерек пулха селиван ютшинмар, ютчинмар бедес, хамыршын тенерен каладыпта. Сымақсен витмеші шағын бекчух. Селиване эретле бұлсан да, хускалны халыға үгіде кертмешук ак. Элендейді күнда икен валда немен табаймаст. Сайде темле самантра пюрде чупса кірсе шуре кепе илсе тухма әлгірне. Вăл шерке еннелі кепе ыбытса кына ячы, хыжалдан пірі ун убышкине шывпа чашлаттарчы Ан чыргышлан, теде, шинже живе сивемар, сипле. Ак тевір бітре, пушлан чывара, аштан гына шыва Шеркее пуш те шурым тăрăхта питрен кушранда шалгам шыва кіртреш. Еп епе бүлчемескен. Хойни менде тавайманскер, енченденне шаврын сатырат, шеткеленет, пусыри шив пидех ошымар булмалла, май шеркей шылбиде рор тутарса илет. Ну, шиде, тере нямаш алдыне шеклесе, Никамата шинтан кадых вармаст бар. Мендавын шавхалықпа, бек чухне нигамба да урлы булма юрамаст, ятлашсан, мордақсан, оншырт шулықма бұлдарат теші. Шинсем картишне васкавлын кенепегех, урамалла да хавыр тұқса кайрыш. Шеркей ебеннешішне аллысемпе ягаткаласа, майехепе кесцке сухалне шылать. Сайде ывы сабаны шургеби де хальеп ебе, шургебине пырса да тұхын маллэнде, кывакебе юрамаст, Шеркей кардиш варринчех хывынсада хына шынчы сайде ына пүрделлегемечінчі. Ан кудынлаш сатыр темереми пашырақ, тері бұл шеркейі. Каларында эсте-эсте бұлін манхуда кемесінчак, шилленерех хұшсағучы шеркей. Чирлене темелечі хұд, емде шуррине барынде. Асту сана кулгалары сайде, ман бұлі Тинех тінехні думада жук, ирексерден дене бек килешре шеркей. Вал хывынса тепе тумдаханчы пергеленне кабинет урткаласа ягатры, шишне турары. Тулда хавартрах типсе жидет, тере. Урахран вал лупас айне каймары, урама тухре. Шагынбек пуласа шеркей кетмен мар. Элехи шузенче онахойне де урам пуше тукаланы, бұл хойде шынна пайдах люшкендерне. Урамрах паян епле лайық, мұнча кірсе тұхны хыщын хибек сывлыш ұшы, пәлет сенгер, бектаса таза, шырық ытлап пусмаст, тен шыба ебен ебеде шапла бүл. Хирешле шүрт сұлхыненчі піренешіне пик мұрса тұқсаларны. Шеркея курсан был, лық-лық-лық құлса де ларны шырден точы, шеркей люперрен пускаласа патне бычы. Чеберех шеркей, хирешлем, Чиперне анда кала, хан кала енде пик мұрса. Урам күлі пұлзаты мареме паян, шива күртсі кайышке шабырланзем, шабырлансем. Он бекте пұлатша сарлака, тудіне, ұшымасырақ кулкалары пик мұрса. Епле қайыз шабна, хамда сисремде, маларах элгіреймерім. Вăхăчы çаввынниши паян хөбіледін, пирен патада ккереше ккереше тесех тăдымда, çемйен пӹтӹмпех ураматухнăчче кемереш, Мышырым салма пішірсе гына лартнычы. Яшка пішірме юрамашке. Юраманне пілет бір хауна, паян ирбе ача пулдыран датса келнеде пішерчі шав, юрвар жук, пулдыран яшки салма ба славны анат, шығыр хутне керет. Үтла мәскен бұрынача пик мырза келгежі, тезе шуғышласа елчі шеркей. Візем, пірене жіне майлашын саларчыш. Ну, мінлеха, шәне бүртіне, шәне бүртіне чавза пәдердені үйтірі шеркей. Пик марза пақчы хышне тарын шырма керет. Шырма керінче бұл шулсерен пірре шәр бүрт чавзаты батте, шу вғаденче шавында бұрынма күшәд. Шулсерен чавмасанда бұлдарычы, шүргі жив унын пәлдер чавзатуны, шүртне ватса бұтырса Шу куненче пәчік йывыш пүртрі әмәтсір хангаласыне таранца жидереймен, ұшы сывлашра пұрынас келет пур пұр енченде тамсырсе йывыш пүртрек ирекленсе пурынатып тері пик мырса. Хатлама бымалла пулат пулеппин шәне пүртне. Апла ытыне хиреш пик мырса, йывырын ахлатса сывлары. Шеркей, хирешлем, нигесір пүрде хатлама йывыр жавына. Темар, шүтлін каласа хучы шеркей, шине ешілбе бітсен шымыланат был. Анра шарықпа маян шидет каунда, кашалда варман бек ашқырны, ал хумасыр ешілбе виденне, сар сухалне шылгалары бик мырза. Кондырла шитсен халық керегашла пине тухмады дэнчі. Унда агатуй иртереші, Шамрыксем ялан хебегех, үттізенчен малара хирегайны, Вайысасы пәдем таврана илденет. Шеркейбе мұрза мырза агадуйне пірле гайма калашса Шабақ шақ шақбахатра анатран Ильяс чупса Ате, тере бұл хашканы сасыпа, Тимрук теде паян ут ямағаясшын, санран ирі күйдад. Тимрук, үшта бұл хал. Хирдечі, елама лаша тытмада кайры бүленде. Ак тамаша, кетмен хыбара илсе тәленчі шеркей, шавындах күш қаршине пәріндерзе усре. Тупата, мен гына шуғышла закылармас бұл, таныш сыра бачу, таныш сыра бачу. Мен шеркей хирешлем, сама пік мырзада. Лажу чибер санын, шил шунатпек, тим рукта пултарма керлі, кайза келдерек пірре. Шук-шук, яхын неде ямастып, тем курсатыра субур бәсембе, ача Тинех ача пача теме щукен тепесене шерке хирешлем. Хойсене хойсем пӹлмесӹр шухыштытмашы пульха. Шамрык шиннын юн ут ярсам мала тухаймасан да ячы ял шинче хисепре. Кайса килдірте деп сана епі. мастим рухран, ахалька пайланать, лажа кутне шебетсе жүресі бұлі, шавгына, кала, ништадан ангайдыр, ангайдыр, татса ғучывыл Ильясенне шаврынса. Сан вырында ебана яны булатым, шинеді жапик мырза. Лашине илме кайны. Мен турдыш сатырасы болдырунда. Ну, Ильяс, чубахе коштах абатланат бірда, хамырда агадойне пырасет бірға. Ильяс тагырлықпа віштере бачы.